Cerbai celoi construas individuain mapoin. Ciu iras en la baneion au al bus halteio, tiu faras tion helpe de mapo. Ciu ne trovigas en la mano, sed en la cerbo. Ciel plei diversai cerbai celoi TIO intercomunicas, tio nun unua foie estis registrita helpe de muso sur curbendo. Ciel ni orientigas en cutima circauajo? Tio, cun rilatas, simple dirite, cun la hippocampo, cae cun certae cerbae celoi, la loco celoi. La hippocampo registras en havoin, en memorigas ilin, cae elvocas ilin lau besone loco celoi helpas al ni por sti cie ni trovijas. Por tio diversa diversae celoi, depende de tio, cie ni trovijas. Por la voio en la baneion, aliae celoi competentas ol exemple por la circauajo en la laboreio. La cunludado de hippocampo cae loco celoi starigas en la cerbo quasau mapon de la concerna circauagio. Gistie, Gis tie, tio estas conata. Esplorista te amo en Houston, Texaso, esploris unua foie, ce mussoi, ciel funccias orientigio. La respondo, estas la videbla cun ludado de la endocannabinoidoi. Tio estas messaggiae substanzoi, ciui similas al grasso, cae ciui activigas la concerna in loco cae prisorgas, che malsamai cerbae celoi, intercomunicas. La studajo pritio nun estis publicigita en faca scienza giornalo. Por la experimentoi estis besonata crom la muso sur curbendo, speciala microscopo por bildigi la cerbon de la muso. La signaloi de la endocannabinoidoi, ciui ce movigiado productigas en la cerbo, estis videbligitai helpe de fluorescado. Gis nun estis detale prescribite, kiel endo cannabinoidoe efficas en la cerbo. En citiu studo, ni havis unua foie la eblezon registri tiuin in signaloin de vivanta besto, diras unu e la autoroi de la studagio. Vidi, kiel tio vere ocasas en la cerbo de activa pesto, tio estis tre excita. Cetio montrigis, che la productitae endocannabinoidae signaloi estis tre efemerae, cae tre bone agorditae. Shainas che temas pri secundon dauranta signalo, cio estas tre specifa por unuopai celoi cae ciu contribuas al sia capablo codigi informoin pri la star loco de la besto, diras la neurologo. Se la signaloi en la nervo celoi estis intense blocitae, tiam ancaune plu precise funcciis la hippocampo, cae la musso havis problemon orientigi. La resulto de tiu studajo pobus estonte helpi al homoi cun epilepsio. Pri tio la esplorista te amo estas optimisma. Ce epilepsia attaco productigas endocannabinoidoi. Se eblus influi la sinsequon de la endocannabinoidoi, tiam eble malsanoi, kiwi accompanas epilepsion, povus esti mildigitai, diras la neurologo.